Rasul sallallahu başqa hədisdə buyurur ki, İslam qərib kimi gəldi. Yəni, İslam dini gələndə Məkkədə qərib idi. Yəni, qərib, qərib əslən ona deyirlər ki, tanınmır. Məsələn, biri başqa ölkədən gəlir, tanımır ona ki, hamı baxır ona və qəribə. İslam da deyir, hələ gəldi. Doğrudan da hələ gəlmişdi. Heç kəs birinci qəbul etmirdi. Lakin sonra buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və sayaudu qaribə və həmçinin qərib kimi yeni gələcək. Və o vaxt Rasul sallallahu buyurur ki, tuğbalül quraba. Yəni, o qəriblərsin. Yəni, elə bir tərifləyir o qəribləri. Hansı ki, o İslamı gətirənləri. Və sonra hədsin davamında deyir, o qəriblər kimlərdir? Buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, Hədisin davamında buyurur Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Əl-ləzinə yuslihunə mə əfsədənlər min ba'd min sünnəti. Rasul sallallahu buyurur ki, onlardır qəriblər ki, onlar insanlar, onlar fəsaddan sonra, insanlar fəsad yayandan sonra, pislik yayandan sonra onlar islah edəcəklər. Yaxşılaşdıracaqlar o məziyyəti. Və bu hədisi İmam Abu Dağud və Tirmiz rivayət edir. <coughs> Ona görə mühtərəm qardaşlar, ən birinci də müsəlman gərək özün birinci islah etməlidir, özün yaxşılaşdırmalıdır, öz nəfsin, öz qəlbin və qəlb əsasdır. Əgər qəlb islah olunsa, yaxşı olsa, bədən də yaxşı olacaq. Onda cəmiyyət də yaxşı olacaq. Nə üçün cəmiyyət xarabdır çoxsu? Qəlblər xarabdır ona görə. Qəlb, xarab. Ona görə birinci insan özün birinci islah etməlidir, qəlbin. Artmalıdır o qara, qaraltıdan. Nədən? Nə yaymaqdan, nə salmaqdan, arı qızışdırmaqdan və s. Ona görə, məhsələn qardaşlar, ibadət də ona görə fərz olunub bizə. İbadət. İbadət nə üçündür? Məqsədlərindən biri odur ki, islah etmək üçün səni edir. Səni islah etmək üçün ibadə. Məqsədlərindən biri. Hətta şəriət əgər fikir versən, islaha görə, islah etmək üçün iki nəfəri arasını yaxşılaşdırmaq üçün sənə icazə verib yalan danışmağa. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki dostun arasını yaxşılaşdırmaq üçün yalan danışmaq olar. Yəni, gəlib deyirsən ki, məsələn, iki nəfər inciyib bir-birlərindən. Gəlib deyirsən ki, ona birinə, bəs kimdən incimirsən, ona danışdım, o deyir ki, o yaxşı olandır, belə, belə tərzləyir səni, deyir, mən, mən taxtım məndədir, lakin sanıram, necə deyim ona, belə. Hansı ki, o demir belə şey. Və sonra gəlirsən belə buna, şəriyyət icazı verib, onda yalan danışmağa. İslaha görə. Və nə üçün bu mövzu seçilib? Yəni, Çünki həmişə biz çalışırıq, mən çalışıram, mövzular uyğun olsun bizim cəmiyyətə. Uyğun. Bəzi düzdür, uşaq, uşaq deyir, ne üçün bu filan şeydən danışmır, filan şeydən, filan şeydən. Uşaq. Mövzu gereği cəmiyyətə uyğun olan. Və bu mövzu da xüsusən bugünkü mövzu uyğun idi. Çünki bizim cəmiyyət xüsusən bu günlər biraz, e, mən bu günləri adlandıram böhtan günləri. böhtan günləri. Düzü, mən istəmirdim bunu söhbət eləyən. Və xoşlamıram. Belə söhbətlərdən danışam. Lakin görürəm, artıq ehtiyac var. Və müəyyən şeylər bəyan eləmək lazımdır. Vaxtı gələndə. Və məsələn, bizim məscidin adı çox allanır. Ne üçün? Məyər bu meçid kiməsə zərər verir? Və bu meçiddə nəsə şəriətə bir dənə müxalifat çıxsın qalağa, çıxsın. Qıraqda siz danışmaq, əsə düşkün məlumat verməmək. Deyirlər, bizim məsid vahabi məsididir. Vahabi. İnnəkə əntəl vəha. Allah subhanət alədir vəha. Allah subhanət Quranda üç yerdə deyir, mən vəhabiyəm. İnnəkə əntəl vəha. Deyirlər, bura vəhabilər yoxşur. Bəli, Allaha ibadət edənlər. Vahava ibadət edənlər. Vahabilər yox. Vahava ibadət edənlər yoxşur bura. Dəlillər nədir? Dəlillər var. Bəzi dəlillər cürbəcürdür, bəzi dəlillər kimədən sonra pul paylayırlar, mənlə. Vallahi o deyən adam ən birinci səhvdə olar. Bir iş yoxdur. Başım qıraqdan, yalan danışmaq. Bilmək lazımdır. Nə deyirsən bugün, sabah Allah subhanətən qarşısına cavab verəcəksən. Müsəlman, Daima sözü deyəndə gəlir ehtiyatda olaq. Ehtiyatda ol sözündə bir gün sən sözü görüb cavab verə bilərsən. Bax, bu dünyada və ya ahirətdə şək yox onda. Ona görə, eh, deyil. Dili gərək düzgün istifadə edilmək lazımdır. Öyrən. Nə danışma olmaz, nə danışma olmaz. Buradan çox gəlir, vahabilərdir, dəlil. Və ya məsələn, bura frankistlər gəlir. Məsələn, ərəblər gəlir və ya çinlər gəlir. Hamısı bizim qardaşımızdır. İstəyirlər başqaları da gəlsin. Bu məkir, kim lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah deyir, o bizim qardaşımızdır. O bu məscid namaz olacaq, inşallah. Dəlillər örümcəyin yuvasına oxşuyur, zəif. Və ya məsələn, Bura saqqallı gəlir. Məyər saqqal belə qəribədir? Məyər saqqal nə? Məyər saqqal yoxdur İslamda? Bunlar hamısı talsızlığın nəticəsində məsələn qarışır. Və müəyyən ə, e, hərəkətlər, müəyyən qurumlar istifadə edir bu talsızlıqdan. Deyir ki, bax, saqqal, uzun saqqal deməli vahabidir. Harada yazılıb o? Uzun saqqal saxlaman vahabi. Azərbaycan dahiləri əslin əvvəllərdən hamısı sözü tüklü olub. İndi yoxsa olan hamısı vahabilərdən? Yəni, söz deyəndə insan gərək ehtiyatda olar. Adam özünü güldürməyər. Heç nə olmuyor, heç nə. Allahın izni ilə. Yəni, biz elə özümüz təlqiləndirmirik ki, biz nəsə söz söhbəti görə biraz çəkinmək qorxaq. Və biz Allaha görə gəlirik bura, fəqət. Və ibadət edirik Allahın razılığını qazanmaq üçün. Başqa məqsəd yoxdur bizdə. Biz, yəni əhlüsünnə və cəma, müsəlmanlar, əhlüsünnə və cəma, bəli, Və burada heç vaxt başqa söhbət ola bilməz. Burada heç vaxt müsəlmanlara qarşı bir söz, dövlətin əleyhinə bir şey, ruhani idarəsinin əleyhinə bir şey heç vaxt ola bilməz. Biz ona yol da verməliyik. Əksinə, biz ona hörmətlə yanaşırıq. Və mən sizə demək istəyirəm ki, bunu Azərbaycan ən yaxşı vəz İslamın vəziyyəti olan yerlərdən biridir. Xüsusən köhnə Sovet hökumətinin ölkələrində. Və biz bunu qiymətləndiririk, təşəkkür edirik. Bizim dövlətimizə ki, müsəlmanlara bu cür şərait yaradılar. Həmçinin idarə, ruhani idarə dininə, idarəsinə, dini idarəyə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Müsəlmanlara bu cür şərait yaradırlar. Və heç vaxt bu düzgün olmaz. Bunu saymamaq, qiymətləndirməmək. Bunu ancaq əxlaqsız insan danışar belə. Qiymət Allahı neymətlərindən başa çıxmayan, Biz də olan əleyhinəyik. Biz də. Bura vahabi gəlir. Kimdir vahabi? Kimdir? Dursun görək, kimdir o? Deyək ki, ona gəlməsən, sən gəlmədə bura. Sənə görə bizi bir nəfər, üç nəfərə görə deyirlər bizim mesid vahabidir. Gəlmə, kimdir, kim? Kim dursun ayağı, vahabanı. Neçə illərdə oxudu, Görmədik biri, biri baxalı deyil gözünə. Güclə deyirlər, yox, qoyurlar boynumuza ki, yox, sən vahabisən. Aa, mən vahabi öyləm, sardı. Kim bura bu məscidə vahabi deyir, xəta eləyir, ünvanla sərf eləyir. Sər. Nəhayət biz bu sözləri götürməliyik. Yəni, savadlı, geri savadlı danışaq. Onsuz da Azərbaycanın problemləri çoxdur. Ne problem budur? Meğer öyle problemle kurtarıp yani girişmişi yani bu meseleye belki bu, ancak bu meselede problemler varsa hallolmalıdır. Biz de onun aleyhine, biz de İslam'da radikalizmin aleyhineyiz. İslam'da terörçülerin aleyhineyiz. İslam'a zid olan fikirlerin aleyhineyiz. Biz birinci yolda. Biz birinci yoksa meçid. हा सोनं सोनं दिए Salmaq vaxtında belə böhtan insan gəlir özünə hörmət qəsin deyəcək. Və xüsusən jurnalistlər, mətbuatda işləyənlər. Onlara birinci nəsiyyətim budur ki, biz istəmirik heç kəsə tən eləyək, eyb eləyək, istəmirik. Biz fəqət onlara baxırıq ki, onlar bilmirlər, olan xəbəri yoxdur işləyənlər öyrənsinlər, öyrənsinlər, İslam dinini öyrənsinlər. Yaxşı, müsəlmanlar olar, onlar təmizlər, öyrən dininizi, öyrən. Öyrənin düzgün yazma lazımdır, sözləri fırlatmaq. Və yəni Allahın evinə, demək canavar yuvası, əxlaqsız. Lakin səbir var, əlhamdülillah. Allah subhanı biz özümüz tərbiyələndirmişik, səbir var. Fəqət insan yeri söz, qələm, məsuliyyətdir. Sən millət arasında məlumat yayırsan. Ona görə sözlə fikir verməlisən. Onsuz da millət püskündədir. Mənəviyyat cəhətdən zəif, məhv olunub gedir. Biz o mənəviyyat üçün çalışırıq. Məscidlər mənəviyyatı, ən birinci mənəviyyatı cəhətmək üçün çalışmalıdır. Hər məscid, nəinki bu məscid. İxtilaf yox. Bu məsələdə heç vaxt söz eşitməzsiniz inşallah Allahın izni ilə. Hardasa eşidə bilərsiniz, mən danışmıram. Hansı məscidlərdə eşidirik. Amma bu məsciddə biz öz əxlaqımızı saxlayacağıq inşallah. Və bura biz gəlirik Allahın razılığını qazanmaq üçün. Kiməsə görə yox, pula da görə yox, hansısa ad özümüzü götürməyə görə. Ona görə də inşallah bizdən heç vaxt dərəl olmaz. Və qoymaq onu. E, kim zərər verir, səndən deyirəm, gəlməsin bura. Əgər zərər verən varsa. Və e, biz o insanların birinci əleyhinəyik. Birinci mən onların əleyhinəyik. Amma yozmaq bu məsid belə Abu Bakır bəli, nə işləyəsə Abu Bakır? Abu Bakır, ha? Əmirül mümini. Peyğəmbərdən sonra ən birinci xəlifə. Möminlərin əmiri, möminlərin. Nə işləyəsə? İstəyəni biraz su iç. Bəli, məscid cümədir. Abbaqır da demiş ki, nə olar? Məhər Abbaqır çıxıdamdır. Bütün müsəlmanlar onu qəbul edib xəlifə kimi. Allah ondan razı olsun. Xülasə, lazımdır yavaş-yavaş bu söhbətləri qutarmaq, boş-boş söhbətləri. Lazımdır müsəlman artıq dinli yaratmaq, müsəlman artıq ixtilafları toxunmamaq. Biz də, mən də naşə bilərəm. Lakin olmaz hələ. Yəni, adam öz dilinə fikir verməlidir. Nə danışmaq olar, nə var, haçan, nə olmaq. Bizim məqsədimiz olmalıdır ki, millətimizə kömək eləyək, dinimizə. Başqa dinlər gəlib parçalayırlar bizi. Bunlar düşüblər ki, filan meçid. Yox, o birisi problemlə həll eləmək lazım, o birisi. Burada da problemlər varsa eləmək lazımdır. Amma belə ümumən demək ki, bura belədir, bura belədir, bulamız xətadır, bundan sonra kim belədirsə, yenə deyirəm, bu xətadır, heç vaxt şey ola bilməz. Bu məscid, yəni dinimizin, heç vaxt ə, e, dövlətimizin və heç vaxt idarə edimizin mərkəzinə heç vaxt xilaf çıxa bilməz, heç vaxt çıxmayacaq inşallah. Və bunun üzərində qurulub bu məscid, yol edir. Allah subhanətə alə bizim millətimizə hidayət etsin, ya Rəbb. Allah subhanətə alə xüsusən o cümlətə hidayət etsin. Allah subhanətə alə o yerlərdə ki, müsəlmana əziyyət çəkir. Allah subhanətə alə kömək eləsin. Allah subhanətə alə demək ki, qardaşlar gəlirlər. Allah subhanətə alə xatadan, baladan qolsun. Və kimin xəstəsi var, Allah subhanətə alə şəfa versin.